حرم الجود Ahmedi Mahmudi Muhammed Mustafa'ya salavat Allah adın zikredelim evvela Vacip oldur cümle işte her kula Allah adı her kim o